mifano yao watu ambao ni wafuasi wa mitume na watu wengine wale wanaopata misiba ambao si wafuasi wa mitume wakisawasawa sawa kama anavyosema Allah azza wa jal wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wayafu an kathir hakuna misiba inayowapata ulimwenguni isipokuwa ni kwa sababu ya yale mikono yenu imechuma na Allah husamehe mengi sana kwa hivyo mja wa Allah aliyesema la ilaha illa Allah ni aidha apatilizwa na misiba iwe ni mtihani kutoka kwa Allah azza wa jal kujaribu imani yake atasubiri ama hatasubiri au Allah azza wa jal kwa mitihani ile amnyanyue daraja na kumsamehe madhambi ama upande huu wa pili apatilizwe na misiba kwa sababu ya udhaifu wa imani yake kwa sababu kutamka kwake la ilaha illa Allah una dosari si kama anavyotaka Allah azza wa jalla ndio makusudio ya khutba tutakayozungumzia kwa idhni ya Allah azza wa jalla hii kalima ya la ilaha illa Allah kalima ambayo iko katika ndimi zetu sana kalima ambayo tunaikariri mara nyingi sana je tunaipatia haki yake baada ya khutba insha allah kila mmoja atajipima ajiangalie hii kalima ina athari gani katika nafsi yake ama ni kalima tu kama vilma vingine vinavyokuwa katika ndimi za wana wa Adam. Ndugu Islam, hii kalima la ilaha illa Allah, wanazuoni kupitia kufuatilia aya za Allah azza wa jal na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wametambua kwamba hii kalima ina masharti na masharti haya lazima yapatikane ili kalima hii iwe ni yenye kumfaa mwana wa Adam hapa duniani kabla ya akhira. Wanasema ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatun wa inqiyadun wal qabulu laha ilmun elimu yaqin kuwa na yaqin ikhlas kuwa na ikhlas wasidquka maa na kuwa mkweli katika hii kalima mahabbatun kuwa na mapenzi kuipenda la ilaha illa Allah wanqiyadun na kunyenyekea kwa Allah azza wa jal walqabulu laha na kuikubali hatuwezi kuyazungumzia yote lakini tuchukue baadhi ya hizi sharti miongoni mwa sharti masharti ya la ilaha illa Allah ni mtu kukubali la ilaha illa Allah na kunyenyekea kwa hii kalima kunyenyekea kwa Allah azza wa jalla nando hakika ya Uislamu Uislamu ni nini? Sisi tunajiita Waislamu, alhamdulillah. Lakini je, ushawahi keti pamoja na nafsi yako ukajiuliza, mimi ni Muislamu? Naam, nasema la ilaha illa Allah, lakini tofauti yangu na jirani yangu asiye Muislamu nini? Tofauti yangu na rafiki yangu asiye Muislamu shuleni katika miasasa tofauti katika biashara tofauti nini uislamu tujikumbushe ndugu waislamu kwa sababu uislamu huu kama tumeisema kikweli kweli ndo itatufaidi hapa ulimwenguni na kesho akhira uislamu huwa alistislamu lillahi bitawhid kusalimu amri kwa Allah azza wa jal kwa kumpwekesha katika ibada unampwekesha Allah katika ibada ukamwabudu kwa sababu yeye ndiye al-Khaliq muumba hakuna muumba asiyekuwa Allah ar-Raziq mali unayo riziki unayopata kila leo ni ya Allah azza wa jalla si yako si kwa masomo uliyoisoma ni Allah azza wa jalla na mwenye kuendesha ulimwengu yote ni yeye Allah azza wa jalla ukamwabudu ukamtakasia ibada huo ndo uislamu walinqiyadu lahu bitaa na kunyenyekea Allah azza wa jalla kwa kumtii umesema wewe ni muislamu unamtii Allah azza wa jalla ukiwa unamtii katika maamrisho yake ukayafuata na katika makatazo ukaepuka basi alhamdulillah kukusema kwako wewe ni muislamu ni wa haki ni wa sidiq si wa kudanganya walbaraatu min ashirki wa ahlihi na kujiepusha na kila aina ya shirk na watu wa shirk huo ndo uislamu ukijipata uko mbali na shirk wewe na familia yako hamtegemei asiyekuwa Allah azza wa jal katika kuleta manufaa na kuondoa madhara na ukajiepusha mbali na wale ambao ni watu wa shirk sawasawa ni watu wa mbali au ni watu wa karibu kama alivyoamrisha Allah azza wa jal basi umekamilisha uislamu wako ndugu waislamu Allah azza wa jal anasema wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, rudini kwa Allah azza wa jal na amri kwa Allah, salimuni amri kwa Allah. Lau mwanadamu atafikiria na atatafakari kwamba hana lake katika ulimwengu huu, bali yeye ameletwa na Allah azza wa jal juu ya mgongo wa ardhi kutekeleza lengo muhimu sana na kisha baadaye hana amri ya kujibakisha ulimwenguni atarudi kwake Allah azza wa jal basi la shaka mwanadamu kama huyu atasalimu amri kwa Allah azza wa jal ataelekeza uso wake kwa Allah azza wa jal atakubali ya Allah azza wa jal na hatatanguliza mbele ya Allah azza wa jal ya yeyote si ya nafsi yake wala ya mwingine ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulih enyi mloamini msitangulize mbele ya Allah na mtume wake chochote ya Allah ndo ya kufuatwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndo ya kutiiwa si ya yeyote si ya nafsi yako muislamu wa kikweli kweli aliyekubali hii kalima nafsi yake ikimwamrisha kinyume na maamrisho ya Allah anatanguliza ya Allah mila yake ikamwamrisha kinyume na maamrisho ya Allah anatanguliza ya Allah mwalimu akimwamrisha kinyume na Allah basi anatanguliza ya Allah azza wa jalla am lahum shurakau shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah je wana washirika wengine waliowawekea sheria isiyokuwa sheria ya Allah azza wa jal. Kwa hivyo muislamu wa kisawasawa ni yule ambaye anatanguliza la Allah, amesalimu amri kwa Allah, hana lingine isipokuwa la kufuata ya Allah azza wa jal. Akisikia ni wakati wa sala, anakimbia msikitini, anasali. Akisikia jambo fulani ni haramu, analiepuka moja kwa moja, haulizi maadamu ni Allah amesema ni mtume sallallahu alaihi wasallam basi anakuwa moja kwa moja mwenye kukubali Allah azza wa jal katika suratu nur anasema إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إلي ni قولي يا وأميني jipime ndugu yangu mwislamu sote tujipime je tunaingia katika kundi hili kundi ambalo allah amesifu kwamba wana imani miongoni mwa sifa yao ni kwamba wanapoitwa kwa allah azza wa jal na mtume salllahu alaihi wasallam kwa hadithi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ili wahukumiwe basi wao wanasema sami'na wa ata'na tumesikia ya Allah na mtume wake na tumetii ya Allah na mtume wake hii ndo sifa ya mu'min kwa sababu neno iman ni kuamini na Allah azza wa jal na kila kinachofungamana na imani hii na kunyenyekea kwa Allah na kumtii Allah azza wa jal na kukubali lake mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dhaqa ta'ama al-iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyya au kama qala alayhi salatu wassalam amepata utamu wa iman amepata utamu wa iman mtu gani man radiya billahi rabban man radhiya billahi rabban, yule ambaye ameridhia kuwa Allah ndiye mola wake. Tayib, wana wa Adamu wote na viumbe vyote ni ibadullah, ni waja wa Allah. Kuna wale ambao ni waja wa Allah azza wa jal kwa ulazima, kwamba wao lazima wawe tu ni waja wa Allah na kuna wale ambao ni waja wa Allah na wakaridhia kwamba wao ni waja wa Allah na wakayafuata ya Allah man radiya billahi rabban akaridhia kwamba Allah ndiye mola wangu manake uhai wangu na umauti wangu uko mikononi mwake riziki yangu iko mikononi mwake manufaa anayotaka hapo ulimwenguni iko mikononi mwake balaa na madhara ambayo natamani niyaepuke iko mikononi mwake kuepushwa na madhara yale ukaridhia kwamba Allah ndiye Mola wako wa bil islami dinan akaridhia kwamba Uislamu ndo dini hakuna mila isiyokuwa mila Uislamu nachokifuata na, mila ambayo naitambua ni mila ya Ibrahim mila ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa anafuata Uislamu akawacha mengine nyuma wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan na akaridhia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wake aliyetumwa kutoka kwa Allah ndiye mwalimu wake wa ibada kama Allah alimleta ulimwenguni kutekeleza ibada basi ibada ile hata itekeleza isipokuwa kwa kuangalia yule mwalimu alifundisha vipi ile ile ibada aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillah الحمد لله رب العالمين كم له علينا من نعم وكم أفاض من جود وكرم وإن تعدوا نعمة الله la tuhsuha ndugu waislamu ameonja utamu wa iman mtu ambaye amekusanya sifa hizi tatu mtu ambaye ameridhia allah ndiye mola wake uislamu ndiyo dini yake na muhammad ndiye mwalimu wake mtume aliyetumwa na allah kumfundisha dini yule aliyeridhia haya nini matunda yake matunda yake ni kwamba ataabudu isipokuwa Allah hata lisikia isipokuwa la Allah azza wa jal mweka sheria kwake yeye ni Allah la Allah ndo ya kufuatwa na Uislamu ndo utakuwa mila yake hata taku, hata mila isiyokuwa ya Allah azza wa jal atabakia katika Uislamu kama anavyosema Allah azza wa jal wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin atabakia katika ibada yake mpaka siku ya kufa kwake na pia vile vile hataelekea kwa asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka kujua dini yake hii ni ya halali ama ni ya haramu anamsikia mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake hata kama hayuko hai lakini maneno yake na vitendo vyake viko hai na sisi hata tangulize ya asiyekuwa Allah hata tafuta walimu wasiokuwa asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyofanya mayahudi na manasara anavyosema Allah azza wa jalla katika suratu tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah mayahudi na wakristo walifanya mapadri wao na makasisi wao na wale wenye kumwabudu Allah kati yao ni miungu kinyume na Allah hawakuwasujudia hawakuabudu kinyume na Allah lakini lengo la Allah nini lengo la Allah kama alivyobainisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba walimu hawa walikuwa wanahalalisha lile Allah ameharamisha wakawatii wafuasi wakawatii wakaharamisha ama wakahalalisha lile Allah ameharamisha wakawatii fatilka ibadatuhum fatilka ibadatuhum, ibadatuhum huko ndo kuabudu walimu ndugu waislamu tumesema kwamba miongoni mwa sharti ya la ilaha illa Allah ni mtu kukubali la ilaha illa Allah mtu kunyenyekea kwa, kwa Allah azza wa jalla ndugu muislamu pima nafsi yako angalia nafsi yako je hii kalima la ilaha illa Allah umeikubali katika nafsi yako ukasema kwamba hamna muabudiwa isipokuwa Allah ukaweka ukaeka mbali kila mfumo wa shirk ukasema kwamba ya Allah ndo ya kutiiwa Allah akakuamrisha ukamtii ama ni kinyume yake vijana wajiangalie nazungumza na vijana hasa na wazee pia vile vile lakini hasa vijana wajiangalie katika maisha yao wanayoishi hivi leo je ni ya la ilaha illa allah ama si ya la ilaha illa allah je allah azza wa jal ameweka sheria kwamba sala ni wakati mmoja katika wiki je sala ni ya ijumaa ndugu zangu waislamu ama huyu ambaye ulimpwekesha katika ibada ukasema mimi ni muislamu nasema la ilaha illa Allah ameamrisha swala mara tano kwa siku huo ndo uislamu ndugu waislamu lakini ikiwa ni mengine tunayafuata mifumo mengine ya kidunia tunayapinga tunayapiga pambaja tunayakumbatia sana tukaacha ya Allah azza wa jal basi tuko katika hasara hatumpunguzii Allah azza wa jalla na chochote hakika hali ya sisi vijana ni hali ya kusikitikiwa sana kijana wa Kiislamu aliyesema la ilaha illallah akibeba jina zuri anaitwa Muhammad anaitwa Ali lakini mfumo anaofuata ni mfumo ya asiyekuwa Ali na Muhammad ikawa anatanguliza ya asiyekuwa Allah juu ya Allah azza wa jalla wakati swala anapoitwa naye masha Allah anawashabikia maidols zake za kidunia katika mipira akiwatizama sana akiyasahau ya Allah azza wa jalla Allah anapomwamrisha hasikia Allah Allah anapomkataza anasema hakika dini ni nyepesi dini si nzito dada zangu ambao wananisikia pia vile vile ya Allah azza wa jalla ndo ya kufuatwa kila mmoja wenu ajiangalie nafsi yake je ni ya Allah tunafuata ama ya asiyekuwa Allah am Allah ameamrisha hijab dada muislamu je unavaa hijab Allah azza wa jal ameamrisha mketi manyumbani je mnaketi manyumbani au mnachanganyika na wanaume sokoni na barabarani ndugu waislamu kila mmoja ajiangalie nafsi yake na mambo mengine labda ni ya kawaida tu lakini yanahitaji kufikiriwa tafakari tu kidogo dakika moja au dakika mbili mimi ni muislamu tofauti yangu na huyu ambaye si muislamu nini huyu ambaye si muislamu amekumbatia dini yake ya ukafiri sana akawa askia Allah azza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 وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقم الصلاة